ऐं ईमान वारो अव्हां खे न की अव्हां जा माल ऐं न की अव्हां जा औलाद अलाह जे यादि करण खां वेसलो करी ऐं जेकी ईअं कंदा से ई छीए वारा आहिनि